Didier Borotrak etzekien bere alaba Sofie Borotra enplegatua izan zela 2008 eta 2008 artean SEM Societe d'Economie Mixt, erakundearen kontu. Alta, hausapez eta senadore oia itxas erakustukia eta itxasuaren zentroa kudeatzen duen erakunde horren presidenta zen. Dirudienez, François Potrizel SEMaren zuzendari oiak zuen Sofie Borotra kontratatu hau aholkulari kabinete gisa, helburua izanki itsasoari dedikatu bi instituzioei aurrezkiak ginaraztea. Lauren ez atzoak atxaldean errepikatu du Didier Borotrak etzuela bere alabaren enplegatzaren behiukan eta ondorioz etzuela berak bultzatu kontratatzea. Jakin behar da horotara, hogeita ma bost mila euro irabazitituela Sofie Borotrak bi ekerketa hauei esker, entzuzen dugu Daniel Lalan Didier Borotraren abokata hausitegit à ateratzean. Il s'avère, le dossier le démontre, que sur les deux dates qui sont retenues par l'acte qui nous amène devant le tribunal, M. Borotra était dans l'ignorance totale des contrats qui étaient passés. Voilà. Mais comment pouvait-il ne pas être au courant Non mais ça, c'est, ça, c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre. Jean-Yves pozik agertu da audientzia gelatik ateratzean. Je vous avoue que je suis très très satisfait de cette audience. Moi ce qui m'intéressait c'est qu'on voit un petit peu les méthodes Borotra, comment la ville avait été gérée, ces contrats qui arrivaient, disons assez miraculeusement. J'ai essayé d'alerter tout le monde. Didier Borotraren kontra, hogeita mabost mila euroko isuna eta urte bateko presondegiratzea gibelapenarekin galdegin du prokuradoreak, horrez gain haren egitar eskubidean ezestatzea hiru urtez. Zu filosofie borotraren kontra amabos mila euro eta hiru hilabete esurxearekin eta azkenik François Potrizel konpizitateaz akusatzen du eta 6 mila euro eta hiru hilabeteko kondena galdegin du Samuel Buelta Simon prokuradoreak.